Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rīta pulksteni deviņos vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, labrīt, rādījumā arī klausītāji šeit. Es priesteris Jānis un dienas katehēzē šodien uh, Atgriežamies, lai runātu par baznīcas sociālo mācību. Jā, e, ir pirmā nedēļa šajā jaunajā jubilejas sezonā, desmitajā sezonā, un e, šīs ir katehēzes, ar kurām iepazīstinu jauno tēmu šai e, sezonai, vismaz daļai no šīs sezonas, kas ir baznīcas sociālā mācība. Jau paspējām šo to izrunāt par to, kāpēc vispār baznīca runā, kāpēc viņai ir šāda sociālā mācība, nu tikai lai atsvaidzinātu atmiņu, tas ir tādēļ, ka mūsu ticībai ir iespējas arī uz visām citām dzīves, dzīves jomām, un baznīca kā arī šādā tāda realitāte, kas ir klātesoša, uh, sabiedrībā vēlas būt, nu, gribas pateikt tā liederīga un, un arī dot savu ieguldījumu sabiedrības labklājībā, mierā, izaugsmē. Un, protams, to dara skatoties no savas perspektīvas, nemēģinot būt eh, aizvietot ekonomistus, politiķus, zinātniekus vai kādu citu, nebūt, nē. Bet raugauties no savas perspektīvas piedāvā, balstoties evaņģēlijā, noteiktus principus, vadlīnijas un um, procedūras, ar kā palīdzību iespējams eh, politiķi, ekonomisti, zinātnieki un ik viens sabiedrības loceklis var domāt par mūsu mūsu laika izaicinājumiem vai, teiksim, problēmām, un tos, protams, arī ir izsināt. Tas gan ir atkarīgs no mums, kā mēs atradīsim vislabāko risinājumu, un iespējams, ka bieži vien arī kompromisu, ņemot vērā to, kad uh, nav jau, eh, nav jau nekas ideāls un iespējams arī eh, šajā ziņā eh, šos, šīs problēmas, kuras mēģinam risināt, arī nav tik vienkārši atrisināmas. Nu, kā jau es iepriekš minēju, man šķiet viena no lielām mūsu reģionu un pasaules problēmām ir karš šobrīd, karš dažādākās pasaules malās un arī uh, uh, Ukrainā tai skaitā un kā to risināt. Saprotam, kad, uh, eh, diemžēl, tikai ar, ar šādiem principiem nepietiek, kad ir vajadzīga arī uh, Eh, jāsaka tā, sirds izmaiņa, lai tiešām varētu arī šos principus likt pamatā eh, meklējumiem un, un protams, veidot tad sabiedrību un dialogu un attiecības vienam ar otram, vienam ar otru valsts arī līmenī, tādas, kas būtu cieņpilns un bez eh, kara, kurā tiek izlieti, izlietas asinis un uh, un cilvēki iet bojā un izraisa milzīgu postu. Nu jā, baznīca piedalās šajā diskusijā plašākā sabiedrības lokā, savās e, iespēju robežās, e, gribas ar to izcelt un uzsvērt, kad, e, protams, kad tā viena no pamatlietām, ko baznīca ar šīs mācības palīdzību cenšas pateikt, ir, kad uh, ik vienai sabiedrībai, ik vienam mm, procesam sabiedrībā un mm, lietām, kas norit sabiedrībā, ir eh, kāda jēga, ir kāds mērķis un, un ka e, tām ir arī e, robežas un, un mums jāatrod ir tās ētiskās vai morālās robežas, kas var palīdzēt, tad varbūt tās e, risināt kādas lietas un, un to baznīca dara balstoties evaņģēlī patiesībā, patiesībā par pestīšanu, kas nesta visiem cilvēkiem un aicina ikvienu savās iespēju robežās arī iesaistīties, lai tad tiešām palīdzētu arī šai sociālajai mācībai, baznīcas sociālajai mācībai būt klātesošai eh, mūsu vidū un, un risināt eh, šīs lietas, problēmas un izaicinājumus. Jā, es pieļauju, ka eh, Šeit mēs varam arī sameklēt eh, atbildes eh, iespējams pat uz savu, savu personīgo jautājumu, lai gan patiesībā, ehm, kā jau tas eh, nosaukumā tiek teikts, sociālā mācība, tas tomēr ir pamatā orientēts uz sabiedrību, uz grupu, uz kopienu, uz valsti un pasauli, ehm, tātad uz attiecībām ar līdz cilvēkiem tādā sociālā e, līmenī. Un par to tad mēs arī lasām jau e, trešo dienu šajā jaunajā sezonā un pārdomājam un vēl daudz un dikti arī, protams, lasīsim. Kādas, kādas vēl no tādām pamat lietām, kuras e, ir tā vērts, lai, kurās ir tā vērts, lai ieklausītos pirms uh, uzsākt jau tā pamatīgāk lasīt un pārdomāt, vispirms gūstot tātad šo tādu vispārīgo priekšstatu par uh, baznīcas sociālo mācību, tad, uh, jā, uh, gribas, manuprāt, izcelt dažas, dažas no idejām, kas ir šajā grāmatā baznīcas sociālās mācības kompendijas tiek teikts un, un, manuprāt, ļoti precīzi arī tiek pateikts, tādēļ nocitēšu un un pārdomāsim to. Citēju, tas, kāda būs cilvēka eksistences, sabiedrības un vēstures virzība daudzajādā ziņā atkarīgs no atbildēm uz jautājumiem par cilvēka vietu dabā un sabiedrībā. Tas, kāda būs cilvēka eksistences, sabiedrības un vēstures virzība, daudzajādā ziņā atkarīgs no atbildēm uz jautājumiem par cilvēku vietu dabā un sabiedrībā. Citiem vārdiem sakot, ka tas, kā attīstīsies mūsu pasauli, kā attīstīsies, tai skaitā arī Latvija, vai kā attīstīsies mūsu pilsēta, vai tā būtu galvas pilsēta vai jebkura cita pilsēta, kā attīstīsies tā sabiedrība un kopiena, kurā mēs dzīvojam, ir atkarīgs arī no tā, kādas atbildes mēs dodam uz jautājumiem par uh, cilvēku vietu pasaulē, par cilvēku vietu sabiedrībā, par cilvēku vietu, um, kā šeit tiek teikts, uh, dabā. Un jā, varbūt tās kādam tas šķiet ir ļoti teorētiski, nu vai tad tiešām uh, tas, kā es domāju par lietām, kāda ir mana uh, um, nu, tāda filozofiskā izpratne par lietām un, un mana uh, tāda, nu, ideiskā izpratne par lietām, vai tad tiešām tas varētu ietekmēt, bet varbūt tiešām arī ietekmē, nu, piemēram, mēs, ja mēs esam, uh, un, manuprāt, aizvien spēcīgāk vēl joprojām, um, mācīti, vai es atļaušos pateikt, inda, indoktrināti individualistiskā dzīves veidā, nu, kad esmu tikai es, manas vajadzības un vēlmes, un man ir par tām jāparūpējas vispirmām kārtām, un es varu rūpēties par tām, neskatoties ne uz ko citu, uz maniem līdzcilvēkiem, tad, protams, ka šī ideja, lai cik arī patīkama un pievilcīga tā arī nebūtu, kādā brīdī mani nostāda pret otru cilvēku, nevis vairs kā līdz cilvēku, nevis kā, <clears throat> teiksim, nu, kristīgā valodā brāli un māsu, bet kā pret ienaidnieku, jo, <clears throat> ja, ja es domāju tikai par savu labumu, ja es esmu tā pašcentrēts uz uh, savu mērķu īstenošanu, tad es varu saskatīt ar otru kā ienaidnieku, kā problēmu man, e, manu mērķu, mana labuma sasniegšanā, un es sāku cīnīties e, viens pret otru. Mēs sākam cīnīties viens pret otru, un, protams, tā, tā ir e, šķietama tikai ideja, bet šobrīd, manuprāt, redzams, kā tā realizējas arī sabiedrībā. Mēs atskāršam aizvien skaudrāk caur karu, caur epidēmijām un kariem, uh, kad nē, mēs nevaram būt e, pilnīgi individualistiski. Mēs varam parūpēties par sevi, mums ir jāparūpējas arī par sevi, bet mēs to nedrīkstam darīt e, pāri jebkuriem e, mērķiem, pāri otra cilvēka cieņai un, un vajadzībām arī. Mums arī, mums ir jāņem, mums ir jāņem vērā arī uh, tas, ka mēs esam sabiedrībā un kad, ja, ja manam līdzcilvēkam būs slikti, tad eh, tas labums, ko es būšu ieguvis uz otra cilvēka sliktumu, uh, Eh, beigās nenesīs to, to laimi. Un, jā, protams, tas šobrīd varbūt tās no manas mutes izklausās kā tāda moralizēšana un audzināšana un, un, un ko te citu, vai ne, eh, gribēja dzirdēt no, no priestera, bet eh, varbūt tās, ja paskatāmies apkārt un ieraugām lietas, varam arī uh, kaut kādā mērā vismaz piekrist šim apgalvojumam. Bet ar to es tikai gribēju ilustrēt eh, to, ka tās atbildes, kas mums ir jāmeklē un kuras arī šeit tiek eh, uzstādīts, kā piemēram, kas es esmu, kāpēc neatkarīgi no progresa pastāv sāpes, ļaunums un nāve, kam vajadzīga daudzie ieguvumi, ja to cena bieži vien ir nepanesama, visādi šāda tipa jautājumi un iespējams daudz pat uh, konkrēti jautā, konkrētāki pat jautājumi ir tie, kas tad eh, eh, nu, savā ziņā arī nosaka, kā mēs, eh, kā mēs nu, veidojam attiecības viens ar otru, kā mēs, kā mēs izdzīvojam savu cilvēcību, vai ne? Un līdz ar to, protams, protams, kāda būs cilvēka eksistences, sabiedrības un vēstures virzība, lielā mērā būs atkarīga arī no tām atbildēm, kuras mēs būsim atraduši. Cilvēka eksistences dziļākā jēga atklājas brīvos patiesības meklējumos, kas dzīvei spēj sniegt virzību un pilnību. Tā saka arī eh, šis dokuments. Brīvi meklējumi, eh, neierobežot meklējumi, ne, uh, Eh, ideoloģiski meklējumi, bet tiešām brīvi meklējumi var tad arī dot mums pamatu eh, un, un var palīdzēt atrast tās atbildes, kas tiešām ir pilnvērtīgas atbildes. Šie radikālie jautājumi, <clears throat> kas tik ļoti lielā mērā varbūt tās ietekmē pat eh, mūs, kļūst savā ziņā pat vēl nozīmīgāki. Un šeit es atkal gribu not, nocitēt no šī dokumenta, daudzo izaicinājumu, jauno situāciju un izšķirošās izvēles dēļ, ar ko aicinātas, ko aicinātas izdarīt pašreizējās paudzes. Tā, tās atbildes, tie, tie jautājumi, kas, ar ko mēs šobrīd saskaramies, eh, šis dokuments arī Latvijas kā iztulkots 2019. gadā bija, bija, bija sarakstīts nedaudz iepriekš, uh, Un, un kā liela daļa no baznīcas dokumentiem vai grāmatām vai, vai veistījumiem, kas tiek sarakstīti, bieži vien atsaucas uz, uz kaut ko līdzīgu, kad, kad ties, tā situācija, kurā mēs šobrīd atrodamies, ir, ir, ir kaut kas, eh, eh, nu, negribas lietot vārdu nebijis, bet eh, kaut kas tāds, kas mūs izaicina, kas tiešām mums, mūs nostāda patiesības priekšā, kur mums ir jāizdara izvēles, un arī šobrīd, un es domāju, šobrīd eh, tas ir ļoti, ļoti uzskatāmi, ņemot vērā nu, beidzamo, teiksim, piecu gadu eh, pieredzi, un šeit es atsaucos uz gan Covid, gan kara Ukrainā, eh, gan šobrīd arī uh, Mm, Izrēlā un, un, un ļoti daudzās citās pasaules vietās un visi tie nemieri, kas, kas līdz ar to nāk un tad, protams, šie jautājumi, šie radikālie jautājumi, kā um, baznīca tos nosauc, kļūst aizvien um, tādi asāki, uh, izšķirošāki uh, un, un tādi, kas uh, mūs mm, gribot, negribot Eh, tā kā stumj eh, uz priekšu un, un pieprast no mums arī mm, atbildes. Un, protams, tagad jautājums jums, rādījumi arī klausītāji, kādas atbildes jūs meklējat un esat atraduši vai esat atraduši? Uh, padodat ziņu. Eh, padodat ziņu sūtot īziņas 266 77 272 vai zvanot 679 691 31. Aprunāsimies, pārdomāsim kopā, eh, uzdosim varbūt tās arī kopā šos radikālos jautājumus un mēģināsim kopā arī tos risināt. Tīsim tagad muzikālā pauzītē un gaidu jūsu jautājumus vai eh, pārdomas par to, kas eh, tiek dzirdēts un kas varētu palīdzēt mums arī risināt tālāk šo baznīcas sociālās mācības eh, aktualitāti eh, šīs dienas situācijās mūsu vidē. Gatavs pazaudēt sevi, lai tik tu atrases tevī, mirdzēt tavā spožumā, nekur tālāk vairs neiet bet palikt tepat. Rādi ceļu pie sevis, lai nepazūdu bez tevis. Piespied mani tuvu klāt, ar rogli dēgošu šķīstī, lūpas manējās kungs. tev piedaru es tev dzīvoju es tev dziedu dziesmu šo tev. Gatavs pazaudēt sevi, lai tik tu atrasts tevī, mirdzēt tavā spožumā. Nekur tālāk vairs neiet, bet palikt tepat pie tevis, kungs. Rādi ceļu pie sevis, lai nepazūdu bez tevis Piespied mani tuvu klāt, ar ogli degošu šķīstī, lūpas manējās kungs. Yeah. Tev šo tev. Tev piedarulēs, tev dzīvojulēs, tev dziedam dziesmu šo tev. Es bet aicinu jūs pacelt savus rokas. Un tiešām pateikt šos vārdus Dievam, kā tādu lūkšanu šajā vakarā. Un teikšu, jūs pacēliet savus rokas, lai tas tiešām ir par zīmi, ka jūs izvēlaties sekot viņam un lūkoties uz krustu. Un ļaut, lai tas jūs ved tālāk uz priekšu. Tev esmu šo tevi. that Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, es, priestēts Jānis, atpakaļ studijā un dienas katehēzē runājam par baznīcu sociālo mācību, ievads baznīcas sociālajā mācībā, jo to visu saturu mēs izpētīsim eh, šīs sezonas laikā. Nu, kas to lai zina, vai visa sezona vai tiks veltīta tam, vai tikai daļa, redzēsim, cik ātri mums tas ies un arī no tā, cik uh, aktīvi jūs, rādījumi arī klausītāji, ir iesaistīsieties, lai šo uh, katehēzi padarītu interesantu un, protams, uh, izziņu, izzinošu un iedvesmojošu. Nu, gribas tā varbūt tās teikt. Atgādināšu telefonu numurus īziņām 266-77-272, pēc zvaniem 679-691-31. Tā kā, ja ir jautājumi, pilnīgi droši zvaniet vai rakstiet īziņas, centīsimies tad arī meklēt atbildes. Bet atgriežoties pie ievada šajā baznīca sociālajā mācībā, kā es teicu, baznīca runā par to, ka e, idejas, tā mūsu dzīves filozofija vai teoloģija vai tie mūsu dzīves pamati, uz kā mēs būvējam atbildes uz jautājumiem, būtiskiem dzīves jautājumiem, ir ļoti noteicoši tam, kā izskatīsies mūsu ne tikai personīgā dzīve, bet arī mūsu sabiedrība. Un, un, un tādēļ jāpievērš ir, ir arī tam vērība, uz kāda pamata mēs būvējam savu dzīvi līdz līdz ar visas sabiedrības dzīvi. Un jāuzdot ir šie radikālie jautājumi, lai uh, lai tikpat radikālas varbūt tās arī atbildes atrast un, un tiešām spētu mainīt to, kas ir jāmaina, lai būtu labāk, būtu labāk gan man, gan visiem citiem. Un te šeit tiek arī norādīti, protams, tie jautājumi, daži no jautājumiem. Es domāju, tagad varētu droši vien likt klāt eh, daudzus citus jautājumus, eh, pie šiem dažiem jautājumiem, kas šeit tiek norādīti, un ja tev eh, tagad es lasīšu un, un nosaukšu, kādi ir tie potenciālie, tie radikālie jautājumi, eh, ar ko sabiedrība pasauli mūsdienās saskaras, bet ja tev rodas eh, savi šie jautājumi, tiešām tie pamati jautājumi, kas, kas ir jāatbild, lai, lai mēs varētu tālāk kā sabiedrība, kā Eh, kopiena, kā pasaulē iet, tad raksti 266 77 272 vai zvani 679 691 31. Bet tātad eh, šodien cilvēks atrodas eh, šādu jautājumu priekšā, tā šeit tiek teikts, patiesība par to, kas ir cilvēks, vispirmām kārtām patiesība par to, kas ir cilvēks, un uh, Um, jā, es pieļauju, ka šeit eh, var sākt domāt eh, gan tādā teoloģiskā veidā par eh, cilvēka izcelsmi un, un par um, dievu kā cilvēces um, izcelsmi, bet es domāju, ļoti iespējams arī ļoti konkrētas domas šeit apakšā ir bijušas par uh, mūsdienu izaicinājumiem ar uh, uh, džendu, džendes jautājumiem, uh, Eh, transgendes jautājumiem, kas eh, pie mums Latvijā vēl tikai nāk iekšā, bet citviet es eh, tā uh, vērojot eh, mēdījos, eh, redzu, ka eh, jau ļoti aktīvas kaujas un cīņas notiek par pašidentificēšanos un, un visiem šiem jautājumiem, lai cik arī traki tas varbūt tās izklausas, un tomēr tā ir realitāte, ar kuru saskaras un kur mums ir jāmeklē arī atbildes, bet tāpatās un nemazāk uh, Būtiska un svarīga ir robeža un saikne starp dabu, tehnoloģiju un morāli ar šāda veida jautājumi. Daba tehnoloģija, es pieļauju, kad ir daudz uh, nu, vieglāk izprotama uh, šajā miedarbībā, bet uh, kāds varētu jautāt, kādā sakrā vispār tur vajadzētu būt morālai, jeb, ja patīk ētikai, ja, jeb ja, ja, ieliktai šajā uh, vienādojumās starp dabu un tehnoloģiju, bet atkal, ja mēs padomājam, ja mēs pameklējam kādus um, nu, tos jautājumus, tad ātri vien mēs varam arī atskārst, nē, nu, kad ir jābūt arī um, kaut kādiem tomēr, nu, ētikas vai morāls principiem, kas vada arī šo miedarbību uh, Eh, kur ir tā, šīs robežas noteikts. Nu, pirmais, kas man, protams, nāk prātā, ir visi jautājumi ar tādu medicīnas ētiku saistītu, kur, kur varbūt tās tehnoloģijas mums ārkārtīgi lielā mērā ienākušas un ļoti daudz palīdz tiešām uh, cilvēka dzīves kvalitāti pacelt un, un protams, atvieglināt ciešanas un uh, un, un, un, un postu un nelaimes, ar kurām slimību dēļ vai kaut kādu trūkumu dēļ saskaramies, bet eh, kas vienlaiks arī neizbēgami uzstāda jautājums. Nu, šeit tas būtu eh, saistībā ar tiem pašiem, eh, ko <laughs> es mēdzu saukt par skandalozējiem jautājumiem. Eitanāzija, piemēram, es tāda tehnoloģija vai um, dzīvības eh, sākšanās eh, ar eh, mākslīgo apaugļošanu vai kā teikt, vai ne, un visiem šiem jautājumiem, tas, tas ir tas, kas man pirmais ienāk, prāt domājo, ienāk prātā domājot par dabas un tehnoloģiju miedarbību un tā robežām un par to, kad arī šajā uh, sfērā, šajās attiecībās un miedarbībā ir tomēr jāmeklē uh, arī ētiskie pamati, morālas pamati, lai, lai tiešām, uh, lai šī miedarbība uh, neizietu no, no, nu, no mūsu, varbūt, teiksim tā, kontrolas un, un lai nenodarītu beigu beigās arī uh, lielāku postu kā, kā labumu. Nu tālūk, uh, varbūt tās arī jums, radio klausītāji, ir kādas eh, domas par eh, šīs dabas, tehnoloģiju un morāles eh, jautājumiem par šo robežu un saikni starp dabu tehnoloģiju un morāli, kas jums šķiet ir aktuālāks, es tikai to, kas man šajā, šajā brīdī šķita um, nu tā ļoti, ļoti uh, spēcīgi klātesoši vēl joprojām mūsu sabiedrībās un uh, Uh, un, uh, un diskusijās. Um, tātad arī jautājumi, kas, kas skar um, dažādību, plurālismu un atšķirību izpratnes un attieksmes pret, uh, pret šo dažādību visādos līmeņos, uh, kā šeit tiek teikts, domu, morālās izvēles, kultūras, reliģiskās piedarības, cilvēku un sabiedrības attīstības, filozofijas līmeņos. Ja, šī e, milzīgā dažādība, par kuru jau arī iepriekšējās katehēzās, iepriekšējās sezonās tika runāts, kas e, droši vien jau nav tā, ka e, būtu kaut kas pilnīgi jauns, bet pieļauj, ka tā uh, nu, ja var teikt, intensitāti, tas daudzums, dažādības daudzums, ar kuru mēs saskaramies un cik bieži, varbūt tās arī tā var teikt, mēs saskaramies, ir, ir tas, kas izaicina ļoti spēcīgi mūsu, mūsu sabiedrības un, un gan individuāli, gan ar kā sabiedrības, vai ne, nu, tā migrācija, kas šobrīd notiek nu, milzīgos apjomos, ap, apmēros un turklāt neatkarīgi no uh, ierosinātāji, vai tas būtu karš vai vienkārši ekonomiski apsvērumi vai, vai dzīves izvēle doties no ziemas vai augstākām valstīm uz siltākām valstīm un tā tālāk, vai ne? Bet kas neizbēgami saved kopā ar dažādām kultūrām, pat ar dažādām eh, reliģijām, ar dažādu izpratni par lietām, tādu eh, filozofisko izpratni par lietām, un lai arī tas varbūt tā šobrīd skan uh, tā ļoti teorētiski, bet tad, kad jūs saskaraties ar šīm dažādībām, tad eh, visa teorija ļoti ātri pārvērš par sāpīgu realitāti, nu, kur tad ir jāmeklē risinājumu. Un es domāju arī eh, tas attiecas šobrīd jau arī uz eh, mūsu zemi Latviju, kur mēs arī redzam, kad ir šī dažādība aizvien pieauga, aizvien aktuālāka un dažbrīd arī sāpīgāka kļūst. Nu jā, tad meklēsim atbildi atbildes, un sociālā baznīca, sociālā mācība arī piedāvā savu ieguldījumu šajos jautājumos, tāpatās kā līdz ar šo dažādību blakus man tā šķiet ir šie jautājumi, kas saistīti ar globalizācijas izraizītajām uh, sekām vai ne, ekonomiskā globalizācija, um, kam, kam, kam ir aizvien uh, plašāka, dziļāka ietekme uz, uz eh, mūsu sabiedrībām, kas maina arī, maina ļoti spēcīgā veidā eh, mūsu sabiedrības. Nu tālūk, eh, ir, ir par ko aizdomāties, vai ne? Par ko jūs aizdomājaties, klausoties šajā baznīcas sociālās mācības izvirzīto jautājumu lokā? Vai, vai jums rodas kādi savi jautājumi? E, vai jūs esat vispār aizdomājušies par to, kad baznīca risina šādus jautājumus? Kā ir? Padodat man ziņu. 266 77 272 67 969 131 ir tādā gadījumā, ja vēlaties uzvanīt studijā un aprunāties. Nu, klausoties visu šo, par ko jūs aizdomājaties. Varbūt tās jūs ne par ko neaizdomājaties, varbūt tās jums šķiet, nē, nu, tas man nav tik aktuāli, es var padomāšu par uh, kādām citām problēmām. Varbūt tās dodoties uz darbu vai jau esot darbā, šķiet, nē, nē, nē, man ir savas problēmas, darba problēmas, kas ir jārisina vispirms, pirms ķerties klāt tādām globālām lietām un tēmām. Tad padodat ziņu, man interesē, kur jūs šobrīd esat un par ko jūs domājat un vai šie jautājumi, ko es piedāvāju šajā kadehēzē šodien, šorīt, ir kaut kas, kas arī jums šķiet eh, svarīgs, lai risinātu. Pēc mazas muzikālas pauzes būsim atpakaļ. Izglābs tavās rokās, ar tavām acīm dziedināts. Izglābs tavās rokās, rokās, rokās, rokās. Kā riedoša saule, ir lūkšana manējā, es atvaru plaukstas un ielieku tavējā. Vienalga, ko citi teica, es nespēju neredzēt, tu esi šeit. Maskā skrīt, un pagātne līdzi īsts. Ir mirklis, kad dienas rīt, un gaismā tālāk, no tevis tālāk. Es glābs tavās rokās, ar tavām acīm dziedināts izglābs tavās rokās, ar tavu vārdu spēcināts. Es ceļu rokas augstu debesīs. Klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un runājam par baznīcu sociālo mācību, kā dzirdējām pirms muzikālās pauzes, tad ir šie būtiskie jautājumi, kas ir jāizdod, jāuzdod, un, protams, kad baznīca to arī cenšas darīt, bet ne tikai uzdot jautājumus, arī dot atbildes, un tās atbildes balstīt uh, evaņģēlī patiesībā, jā. Bībeles, eh, citiem vārdiem, patiesībā, kas mums caur šo atklāsmi ir dota un pārdomājot eh, jautājumus, kas katrā laikmetā varbūt tās ir aktuālāki, tad arī cenšas dot principus un vadlīnijas, procedūras, kas varētu palīdzēt vismaz meklēt atbildes uz šiem problēmām, uz šiem jautājumiem un, protams, atrodot eh, risinājumus dzīvot aizvien, nu, pilnvērtīgāku, mierīgāku, taisnīgāku arī eh, sabiedrību un, un, un, un dzīvi. Baznīca jūt šo aicinājumu eh, dzīvojot pasaulē, kā šeit tiek teikts, atsaucoties uz bībeli no Jāņa eh, evaņģēlī 17. nodaļas, baznīca jūt, ka dzīvojot pasaulē, kaut arī nēsot no pasaules, tomēr ir aicināti tai kalpot saskaņā ar dziļāko aicinājumu, saskaņā ar dziļāko ne, eh, patiesību. Kristus mācekļi ir aicināti iesaistīties šo dažādo jautājumu uh, risināšanai, gan tādā individuālā, gan visas sabiedrības jēgas meklējumos, un to mēs varam uh, darīt uh, balstoties mūsu uh, Eh, tradīcijā, mūsu uh, svētajos rakstos, balstoties tajā, kas mums ir dots, dot un piešķirt, meklēt un atrast uh, jēgu tam, kas notiek un, protams, arī uh, risinājumus, bet to darot tiešām veidojot dialoga attiecības ar līdz cilvēkiem un nebaidoties no tā, kad mēs esam tik daudz un tik dažādi, uh, visdažādākā nozīmē – domāšanā un reliģijā un kultūrā un izskatā un tā tālāk. Tomēr eh, apzinoties, ka esam vien, uz vienas zemes un visi viena dieva radīti <laughs> un, eh, un esam šeit uz zemes, tad arī nebaidīties eh, iesaistīties attiecībās, lai arī izcinātu. Un uz to arī norāda šīs eh, baznīcas sociālās mācības principi, eh, atsaucoties atkal uz Vatikānu otrā koncilu, uz Vatikānu otro koncilu, eh, kurš ir vēlējies sniegt skaidru solidaritātes, cieņas un mīlestības apliecinājumu cilvēku saimei, sākot ar dialogu par daudzām problēmām. Tālūk šeit tiek teikts. Uh, Vatikāna otrais koncils vēlējās sniegt skaidru solidaritātes, cieņas un mīlestības apliecinājumu ar visu cilvēci, veidojot dialogu par problēmām, ar kurām sabiedrība saskaras. Un caur to baznīca būdama kā dieva tāda mīlestības zīme, caur to arī piedāva, caur šo baznīcas sociālo mācību arī piedāvāt cilvēkiem kā šeit tiek teicis, humānismu, kas atbilst dieva mīlestības iecerei vēsturē. Humānismu, kas ir visaptvarošs un solidārs, kas spēja radīt jaunu sociālo, ekonomisko un politisko kārtību, kuras pamatā ir ikvienas personas cieņa un brīvība un kas jāīsteno mierā, taisnīgumā un solidaritātē. Atkal vēl viens tāds eh, garāks, garāks eh, citāts un tomēr um, manuprāt, tā vērts, lai tiešām ieklausītos, kad baznīca arī vēlas un ir aicināta uh, iesaistīties dialogā ar, ar sabiedrību, izrādīt uh, solidaritāti, cieņu un, un apliecināt to mīlestību, ko mēs mācam, esam saņēmuši no paša Dieva un veidot tiešām uh, šo humānismu, kas atbilst Dieva mīlestības Eh, iecerēji, veidot to izpratni uh, par, par uh, cilvēku, cilvēku vietu sabiedrībā un par uh, cilvēka miedarbību ar, um, ar visu radīto esošo realitāti. Un tiešām to padarīt par tādu visaptverošu, solidāru, cieņpilnas, cieņpilnu struktūru, kas caurvī mūsu sociālās struktūras, mūsu ekonomiskās un politiskās kārtības struktūras, un kas tiešām uh, ikvienai personai nodrošina to cieņu un brīvību, ko tā ir pelnījusi, un veidot aizvien solidārāku, taisnīgāku un, protams, arī miera sabiedrību. Vai nav skaisti? Vai tas nav skaisti? Manuprāt, ir. Uh, Tā, Par to mēs arī runāsim e, šīs sezonas e, garumā un iedziļināsimies, ko tad baznīca saka un, un uz kādi tad ir šie pamati principi, ja tā varētu teikt, <clears throat> attiecībā uz e, sociālo mācību, ko, ko baznīca piedāvā un, un uzzināsim, jā, varbūt tās kaut kas no tā visa arī noder mūsu sabiedrībās, kur, kur mēs dzīvojam, kur mēs strādājam vai kalpojam, Uh, un ku, kuru mēs veidojam. Varbūt tās mēs varam jau uh, ieviest kaut ko no šīs mācības savā um, izpratnē par lietām un līdz ar to arī mainīt uh, lieta kārtību un lietu procesus, ne?